Пишіть, але поки що не більше як десять слів. Це була така радісна новина, що моряки навіть не хотіли вірити. Кар переказав Ельгарові, щоб той сповістив своїх товаришів, що й вони мають таку саму можливість. Нехай пишуть радіограми, сказав він гарпунникові. Ви їх перекладете на англійську мову, а я на російську. І тоді наш радист передасть їх на білуху а звідти вони підуть у Норвегію. Тільки кожна радіограма не більше як десять слів. Звідки ж у нас радист? з цікавістю спитав Зорін. Товариші, у нас радистом Павлюк. Виявляється, всю зиму він вивчав радіо і нарешті подолав таємницю радіопередачі. Робив це потайки, готуючи нам сюрприз. Запара схопився з свого місця і підбіг до кара й торби. Я ж вам казав, я ж вам казав, кричав він. Павлюк чесний хлопець. Треба було одразу його запитати. Я ж вам казав. Запара тріумфував, мабуть, чи не більше, ніж Павлюк, що в цей час прів біля радіоапарата. Норвежці одразу попросили паперу і олівців. За кілька хвилин кают-компанія як казав потім торба, обернулася на поштамт. Хто писав радіограму, хто стояв у черзі по олівець і допомагав товаришеві скласти радіограму. Десяти слів було надто мало, але Кар рішуче заборонив писати більше. Він бачив, з яким великим напруженням справлявся Павлюк і щойно освоєною ним справою радіопередачі та радіоприймання. Доки всі писали. Кар почав розмову з Ельгаром. Олаунсен, я посилаю рапорт своєму начальству про становище Лахтака. Мені здається, що не слід повідомляти про непорозуміння, яке сталося між радянськими і норвезькими моряками. Я повідомлю про загибель Ізберна і про врятування команди. Але я хотів би, щоб ви допомогли мені, повідомивши Делейте і Юнга Стьопа, що залишили вчора Лахтак разом із ландрупом. І хто буде тепер за старшого серед команди Ізбірна? Мені сказали товариші, що старий моряк і юнга зараз лежать зв'язані в нашому таборі під охороною штурмана і одного матроса. До речі, штурман Бенцен людина порядна. Очевидно, тому шкіпер Ларсен і лишив його вартувати табір, а не взяв сюди. У такому разі я гадаю, що ранком ми відрядимо людей до вашого табору визволяти наших делегатів. Чи зможете ви піти з цією експедицією? Так, я думаю, що норвежці могли б повернутися до свого табору з тим, щоб перенести його на цей берег ближче до Лахтака. А чи не краще було б не переносити табору, а перебратись усім на пароплав? Коли ви це дозволите, то ми будемо лише глибоко вдячні. Тоді ми спільно поміркуємо, як вирватися з криги. Між іншим, я сподіваюся, що нам на допомогу вийде криголам. Ельгар помовчав, подивився в підлогу, наче щось обмірковуючи, і сказав Але тепер нам треба побоюватись одного спільного ворога. Шкіпер Ларсен людина лиха і енергійна. З ним ландруб. Хоч це людина мало небезпечна, бо не вміє добре стріляти і не витримана, але Ларсену вона може стати в пригоді. Будемо обережні. Між іншим, мене цікавить, чи все у вас було так, як розповідав мені Ларсен. Майже. Ельгар нахмурився. Я, власне, не чув, що саме він вам розповідав, і знаю із слів Ландрупа. Але він, мабуть, дещо затаїв. Він безумовно не сказав вам, що він, скіпер Ларсен, старий браконьєр, і що, крім полювання на морського звіра, грабував так звані авральні пункти із запасом харчів, одягу та зброї, що лишаються на полярних островах на випадок нещастя з якимись мандрівниками. Пограбувавши один з таких пунктів на землі Франца Йосифа, він пішов у Карське море, щоб дістатися протоки Шукальського бо мав відомості, що там на березі острова жовтневої революції є теж такий пункт. Але крига затерла Ізбьорн, занесла до цього острова і тут розчавила.